littafin nan ne mai suna waye ta ƙaunata littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmad da dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kashin wannan mun tsaya ne inda Maryam na gefe tana kalle kalle idan ta ya hango mata Uncle Habib zaune saman teburin yayin da malamar su ta lafi take zaune kan kujerar teburin Maryam ta kura musu ido ta gagara kau da kanta daga kallonsu. wani irin haushin ya kama ta yadda take ganinsa da girma ta abin da yake yi dan Allah kamar wanda aka ce ya dago kansa Karab suka hada ido yana tsakiya da dariya bai san san da ya gimtsa fuskar ba ya watsa mata wata matsiyaciyar harara. tamkar idan shi zai fado ƙasa ita ma ku atake bata san lokacin da ta harare shi ba sannan ta kauda kanta a lokacin malamin nasu har ya haƙura ya fara karɓar takardun nasu ita ma sai saurin miƙa ta bata sake kallon inda yake ba sai warta daga ofishin shi kan sakin baki kawai yayyabi ta da kallo Ina mamakin irin abin da ta yi yanzu yanzu nan sai da ta fito daga ofis din sannan ta tsoro ya kama ta da abin da ta yi masa ji ta wani haushin kanta ya kama ta ina ruwanta da abin da ta ga suna yi har da hararsa tashi ta ci gaban ta ya yanki ya faɗi da ta tuno kallon da ya biyo ta da shi a lokacin da ta harare shi maganin ta dai nan yanzu duk abin da ya mata ita ta jawo wa kanta sarai tunda ta san shi ba shi da haƙuri idan ka masa abu to ita yanzu idan ya rasa ta me za ta ce da shi har yanzu kuma haushinsa take ji yanzu fi lahi kamar shi ɗinnan ya dace a cikin malamai ɗalibai ya dinga rike hannun mace zuciya ta sake tunata da ita to ke ina ruwanki ne Ga gashi nan yanzu kin jawo kanki ko da suka koma aji ma kasa sukuni tai gaba ɗaya jikinta ya sanyi tana ta tunanin yadda za su kwace idan sun haɗu da yamma da za su tafi islamiyya sai da ta bari ana gab da shiga sallar da asar sannan ta tafi dan yau cewa tai da Halima tai gaba akwai abin da za ta tsaya ta yi sa hada a makarantar ita kuwa dama tunanin shi ne idan ta yadda suka tafi a wannan lokacin ta san yana nan zaune a kofar gidansu dole ne kuma su gaishe shi kuma ba ta so ya tare ta kai ma son halimar ma ta san abin da yake faruwa dan ta san Halima da surutu shi yasa ta tai gaba dan ta san sun sun shiga masallaci sannan ta wuce ta fito da sauri dawowa ma ta ta can Halima da shiriri ta sai da ta tabbatar an fara kiran sallar magriba sannan suka zo suka wuce ba su gan shi ba a lokacin ita kan wasan yar buya take da shi ko a ƙofar goma ta gagara sakewa dan gagamin da ita makaranta ma a darara take suwa idan ta hango shi canza hanya take duk da ba karamin aikin sa bane ya shigo har cikin ajin su ya same ta saboda ita dai ga ta nan ne dai kawai zaune a barandar gwaggo tana yi wa gwaggo kullakullan kayan miya yayin da gwaggon take kokarin juya man gidan da aka kawo mata a cikin babbar jarka ya shigo da sallama gwaggo cikin murmushi take masa sannu da suwa ita kan Maryam gabanta ne ya shiga bugawa sai saurin miƙewa tana kokarin jawo masa kujerar robar da kullum idan ya zo kanta yake sama halinta har rawa yake yi bayan ya zauna ne ita ma ta koma wajen zamanta tana gaida shi sai da ya amsa mata ya maida hankalin shi wajen gwaggwa suna gaisawa ta san zai iya yi mata fiye da haka ana zaune lafiya ma yaushe ya amsa gaisuwarta ballantana na yanzu da dalili ita ma ta ci gaba da abin da take yi a cikin hirar tasi ne ta ji yana faɗa wa gwaggwa cewa zai je gida ya dubo mahaifinsa Maryam ta saurin daga ido tana kallon shi don jin abin da yake faɗa. Shi ma a lokacin ya kallo inda take suka haɗa ido ya saurin ɗauke kansa daga kallonta. Ya ci gaba da sauraron gwaggo tana tambayarsa yaushe zai tafi. Ya ce mata da tare za su tafi da kanwar baban shi da yake zaune a gidanta. Amma sai jibi asabar tukunna. Goggo ta ce to Allah ya nuna mana, Allah kuma ya bashi lafiya. Ina fatan dai zaka shigo kafin ku tafin. Yace eh sai dai jibin da safe kafin mu wuce zan shigo, ai ba dadewa zan yi ba. Dan kwanaki ne kawai. Gwaggo ta ce to Allah ya kai mu. Yace amin. Sun ji suna hirar su sannan ya musu sallama ya tafi. Maryam duk sai ta ji babu daɗi irin yadda yake yi mata. Ya zauna ya rinka mata bulala ba ta san bai manta abin da ta yi masa ba. Kuma ba ya ce mata yayi ba. Ta sani kallon da yake mata kawai amsa ce. Ranar Asabar ɗin tun da ta sallar asuba ba ta kwanta ba saboda ba ta son bacci ya ɗauke ta ya shigo ba shi sallama ba. Haka nan ta fito tsakar gidansu ta zauna. Gwaggo kuwa ta haɗa 'yan tarkacen ƙarabarta, wanda za ta bashi ya tafi da ita garinsu. Tana son ta tambayi gwaggo sunan garin nasa amma ta kasa saboda ba ta son gwaggon ta fahimci komai a tare da ita. Shi yasa ta haƙura ta share sai wajen ƙarfe takwas sannan ya shigo. Ya saurin durƙusawa har ƙasa yana da gwaggo. ita ma gwaggon cikin sakin fuska take faɗin lallai kam Abuja tana da manyan baki ya murmushi kawai sannan ya kalli inda Maryam take zaune ya saurin rusunawa sai ta saurin rusunawa tana faɗin ina kwana a hankali ya amsa lafiya ka dawo ta kau da kai daga kallon shi dan kar ya ga tana kallon shi ya shigo cikin sigar ƙananan kaya da yake yi a koda yaushe dan tunda ta san shi bata taba ganin shi da waɗansu kaya ba sai ƙanana yau ma wandan jins ne mm, blue da farar mai gajeren hannu takalmin kafarsa sau ciki ne har wani kyalle suke yi halinsa kuwa kogon farin karfe ne fari kato da shi daga gani mai tsada ne sosai bata fahimci shi mai tsafta ne sosai sai yau Don ko da yaushe ba za ka kai shi tsaf da shi yace to goggo za mu tafi ina ganin sai wani lokacin insha Allah za mu dawo sai wani satin gogo ta ce to dan Allah a gaida min mai jiki a ce ina gaishe shi tare da maman naka yace insha Allah za su ci. sannan goggo ta nuna masa kayan da ke gefanta tana faɗin ga 'yar tsaraba babu yawa aka kai wa ita mahaifiyar taka ko ya tsugunna a gaban kayan yana buɗe su a hankali daga gani ya fita din wannan tsaraba ta gwakko domin ƙwazzabi ne a cike cikin wani ɗan ƙaramin bandir ɗin indomi sai ledar da ta cika ta da kuka kuɓewa busasshiya da yashin barkono daddawa da sauran tarkacen kayan miya ya yana faɗin kai gwaggwa na gode wallahi babu abin da zan ce sai dai in ce Allah ya saka da alkhairi dan na san mama za ta ji daɗi domin tana son irin waɗannan abubuwan ya ɗago mai shanu cikin wata 'yar jarka yana faɗin yau kin ce wasu Jamila su ta tsalle kenan dan suna son man shanu mun gode ƙwarai Allah ya saka da alkhairi Gwagwa ta ce a'a haba dai Habibu ni kam ai kai ne ma san yi wa kotiya babu komai ka gaishe su yace to gogo za mu tafi ina kokarin kinkimar kayan tace a a bar shi ke mera ma ya san ki kira shi sai saurin shiga daki ta dauko hijabin ta saka ta canza takalmi sannan ta kinkimi kwalin ta ledar a hannunta mu bayan shi yana yi wa gogo sallama ita ma har bakin kofa ta rako shi tana masa fatan a sauka lafiya yana gaba Maryam na bin shi a baya har suka iso sauran gidan ya juyo yana kallanta saura kaɗan ta saki ledar da ke hannunta ya harare ta yana faɗin idan kika fasa mun ƙwannan ko ya jijjiga kai alamar shi ya san mai sai mata ya karɓi ledar da ke hannunta sannan ya wuce ta ci gaba da bin shi a baya suna tafiya babu wanda yake magana a cikin su har suka iso gidan nasu ya juya yana kallanta ya san ta gaji ya so ya karɓa ya ce ta koma gida to amma haushinta da yake ji na hararar shi da ta ran nan sai ya ce mata ta shigo cikin gidan har ga Allah ita ma bata so shiga cikin gidan ba dan kunya take ji a hankali ta ci gaba da fin shi a baya dan babu yadda za ta yi har cikin gidan mai sauraro a nan za dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin